Martín Quillorén, Chocoa. Bueno, Martin Kitxoren eh, txokoan eh, sartu gara, Martin Kitxo, kaixo guardion? E, guardion. Zer modu ondo? Ondo, ondo, ondo. Bueno, gaur uste dut, blai, ez? Auteskundez blai, bai. Bai. Hautezkundeak izango ditu Ni gero sorpresa, iru sorpresa ditu zuretzen. Eskuadardarka dakat eskerrak ez da nau oi hartzun telebista bestela, zer, ikusiko lukete eskuadardarka dakatela. Zer dia, zu beldurra, o? Piskatu bai, piskatu bai. Zertik, Ez dakipa, ba, ez ba. Bueno, gaur nire lagun baten inguruko testa ingo dugu, ez? Bai, Mariano bai. Rajoy. Ez dakit eh, jendeak ezaguten duen, zein den ah, Mariano Rajoy. Igual ez, igual ez, igual ez. Gaurtik aurrera pixkatu beto ez dute. Ah, bai. Bai. Bai, ustut Pepeko e, zeatan sartu zehala, hor bizitza pribatu eta bai, bai, bai. salvame antzeko... Bai. Kobazuloan, Peperen kobazuloan sartu nahiz, eta hor sekulako deskubrimenduak inditut. Salvame antzeko hain duzuzuk ez? Eh, salvame, salvame, deluxe. Luxukoa, <laughs> luxuzkoa, luxuzkoa. Aizu, gauza bat? Bai, bai. Badakatak gauza bat esatea, eh, lehenko azten, eh, bueno, aurreko saioan, astu intzitzaidan esatea, eh, oi irratiko e, entzul bat jarri dakurekin harremanetan, eta esan du... Adios gure EAEko lendakariaren izena ez dezuela ondo esaten. Zertika? Esate dezuela patxilo. Patxilo? Bai, ez da? Bai. Eta bukatu gabe eh, gelitzeza dela beti. Ah. Eta izan beharko lukela patxilo arraina. <laughs> Patxilo arraina. Ez? Bukatu gabe bezala uste dezue. Eh? Bai, ez? Ze jarri diazu? Patxilotaz egia, eh? eko, sintonia. Bai. Ta, hau badago trikitisa estiloan. Ah, bai. Bai. <laughs> bai, hoi da. Hoi da, sorpresa batzen zen. No? Bueno, Benurra, eh? Baina ez gara, ez da hitzen, ez? Eh, zuzenia egia, eh? Bai, ah, bale, bale, eda zehondo ondo. <laughs> Osa, que... Patxi, zesan du? Patxi lo arraña. <laughs> Ah, patxi lo arraña. Ah, ah, ah, vale, vale, vale, vale. Ondo <laughs> zio? <laughs> bueno, ze, eh, zein da gerko menua, mitu? Venga. Eh, hor, pesoeko sintoniakin esan gozun menua, bitu. Bai, badago sintonia bat, eta bai. Youtuben bilatzen baldin mazue. Harri, e, eh, sintonia pesoe e, baska, a ver, eta agertzen da, trikitixa estiloko bertxio bat. A ver. Bai, bai. A ver, a ver. Ala deno ez, a ver, txen. Sintonia, zesantzu? Sintonia pesoe, Bai. Eta gero jarri baska adibidez. Bekin, ez? Bai. <laughs> eh, bai, bai, betzi, betzi, betzi. Bai? Jarri zaztu eta da. Bertxio eh? bera, bueno, eh, abesti bera, sintonia bera, baina euskal kutsuk... Boto abertzalearen bila! <laughs> <laughs> Ez? Ai, ze kultura gutxi dakazuen. kasuen. Etzen nekiten hau esititzen zela. Ez. Etzeate sozialisten zeak ez. simpatizanteak edo da. Jarraitzaia da. Bai, pixkatu, bai, bai. Ah. Hemen ah. oiartzen irratian baten batek esan zuen. Bai. Para Euskadi, no es lo mismo Rajoy que Rubalcaba. <laughs> Gaztelaniaz. Eta <laughs> hor du nik ordeik ondori estatu dut, zuek sozialistak zatela, eh? Ah, ah, Bueno, ah. otako un menua gaur, bai, asko haigea luzatzen, eh? Ba, iga, segi menua. Venga, menua, zizkamizkatan, hauteskunde kampaina edabide sigortuekin. Eh? Sigortuak edo zigortuak, ez dakit. Ah, bueno, bueno. Gero, lehenengo platererako, hauteskunde emaitza erreak marianokeriekin. <laughs> eta, eta gero, gainera, platera jan ondoren, legiaketarekin garbitingo deu, eh? Legia pixka batekin. <laughs> Bigarren platererako, txipiroiak orozko potxoki saltxarekin. <laughs> Deskubritu dut potxokina badakazuela hemen oiartzen Ah, bai, ah, bai Ta postrerako, krema katalana edo idiazabalgo gazta aukeran. <laughs> bueno, guazen zizka mizketara o... Bai, bai, bai. bai. Ah, ah, Felipe González den launa egiteko gogua, sartu zait sintonia honekin. bueno, gaina, gorezto, eh, Martin Kitxo, eh. Ordu, igual, la rosa, bueno, bai. leno zebazen, Eko bazen, la rosa. <laughs> Bai. Bai. Non sakuz bai. Bueno, bai. venga. Si Bai, bai, bai. Kriston gozia ukateta. Martín, si es Bueno, Martín, zizkamizkak. Bai, hasiera kaotiko honen ondoren bai. ordena jarriko du. Aurrena, zizkamizkak. Bai. Eta aurrena, hauteskunde kanpainari buruz dugu, du, jakina. Bai. Eta oihartzun irratian, hauteskunde kanpaina dela egur galanta eman diezue edabide batzuei. Ah, bai, zein. Bai, bai, bai, bai, Adibidez, diario askori. Ah, Hor daukat froga hor. Diario asko edo diario guasko, zer zen? Bure, nik diario basko ezagutzen, ah. diario guasko ez dakit zer den. <laughs> bueno, <laughs> diario asko beti dakigu non ze ideologia dun. Oh! E, bueno, ba, eskubiko, bueno, e, berez sozialista dela esaten. Ne? Oh! Besteik, ez da ikusi berrik, egun erotxeak orpesueko... Bai, hauek, kanpaina kampaina, kampaina, Bueno, gorro ahí, bai, para Euskadi no es lo mismo Rubalcaba que Rajoy. ¿Cómo que no es lo mismo? Erosten zutenak, bazua ikusiko zuten zer erosten zuten. Bakoitza liurre da, e, nahi duen erosteko. Bai. Baina koherente izan da dira, geho pentsatzen duenakin. Oh! Edo hemen esaten duen guztia, mesedez, ez tragatu, e, digeritzen ikasi. Bueno, Martín. Hori da, zizkamizkatan kontuz, ondo ah. digeritzen ikasi. <laughs> Eh? Sozialisten aldeko horrek esan du. Eh? Sozialisten aldeko bai, bai. bai. Bueno, bai. DVD-ri egurra, galanta. Baina ez DVD-ri, dvd bakarrik. No, nola esatzen dut? DVD es DV diari basko. DV, Diari baskori bakarrik, ez. Beste bati ere, eman dioz Eta hau, BTV da, ez dakit ze telebista da klase da, nau? ETB Bilboko Televista! hori atotxaren garaikoa, da, Eh, eh, beti bezala Bilboko Televista nahi dut eh, kritikatu. Oh! Ez dakin entzako Bilboko Televista niretzat ETB. Eh? Oh! PS, EAJ eta PP ETB batek, e bateko ez da baidan. Eta non dago amai Ai, ai, ai, ai, ai, ideologia ezberdinak kontuan hartu behar dira. Martín. Martin, ideologia desberdinak kontuan hartu behar dira. Bai. Jakina, ez da? Bai. Hori, ezinbestekoa da, ez? Edabide libre eta, eta publikoetan are gehiago. Publikoetan, eta gaina guk horreintzen dugun edabide batean. Hori da, hori da, hori da. Eta ez Bilboko telebista, bezik eta Euskaldun guztien telebista. Oso no, Bueno, hor txekelitza. Vale. Kontua da, Diario Baskori eta Euskal Telebistari egur galanta banatu dio duela, baina bai. hemen egur gehien jaso duen edabidea ez dela izan ez hori, ez Diario Basko, ah, ez BTV. Baizik eta berria. Berria, berria egunkaria. Ez, ez ez begiratu beste alde batea, urtzi. Berria. berria egunkaria kanpainaren azkeneko egunean, hau da, hautezkundeak igandean izan zian kanpainaren azkeneko eguna ostirala izan zan, bai. lehan iragarki bat ah, ateazu, bai! Peperen Lagundu aldatzen. Lagundu aldatzen. Peperen iragarkia. Eta zuk zesanten nun, ez da kagu grabatuta, baina zuk zesanten nun. Nik zan nun ez da bi milioi eroen truke oh. enun jarko zea bat. eta hori esain beste pronto, beste batek atzetik esan zuen, bueno, ba, nik bai, nik bai. <laughs> Ikusen da zeinek daukan dirua eta zeinek, ez da, hartzen irratean. <laughs> bueno, eta uste iragarki bat prepatu. Orduan, kontua da, pepekoak e, eh, ikusita bi milioi euro sobran zaukatela, claro. Eh, nerekin harremanetan jarri diala, eta bai. neri eskaini diate diru hori edo gehiago ez ez zehaztuko. Ah, ez, vale. Peperen iragarkea jartzea datik. E, eh, gaina prestatuta zeukaten, oi hartzun irratian argulloan ah. saioan jartzeko, zuek etzen duten non hartu, baina prestatuta zegoenez, ba nik bidea egingo diet eta jarri egingo, et. Hau da Peperen iragarkia Pepe bozkatzeko. Zer behar duen Euskadik baldakizu? Jak. Guardia zibilek. Hauztegi nazionalak. Hauztegi metroen kontua. Eta HT eta Kitxo! Ego ten Mariano! Ego ten Mariano! Ego ten Mariano! Este guztia, kaka! <laughs> bueno, eh, hortxe, <laughs> eh, iragarkia. nik, nik ez uste alderdi popularrak e, iragarkian iragarritako hau betetzeko aparteko arazorik izango nik, ez? Bat, Guardia Zibila, bi, hauzitekin nazionala, hiru. Putren kontua, horrekin duda daukat, ez dakit oso ondo zer dan? Igual leno aipatu zen duten arranoa, edo ez, banderan jartzen duten zea, egazti horio. eta gero, HT eta kitxo, keboten mariano, keboten mariano, eta gero ze, beste guztia kaka, eh? oixe? Entzun, eh? Entzun. Batatu zun, mariano. Bai, bai, bai. Eh, batzuk bozkatu zuten, da beste batzuk boto, botatu egin zuten. Eh, eh, bai, bai. Bueno, eta oker ez banago gure politikari sexiena ere aipatzen dugu, ez? Bai, kontua da, aizeatela esaten eta eta zuek izan zinaten aurrenekoak Patxi Lopezi hauteskundeak aurreratu zitzala eskatzen, gero zuen atzetikan beti bezala EAJ eta maior etorri dira, eta kontua da, ba, EAJak ikusi da hauteskundeak aurreratzeko arriskua dagoela, prestatu du laia, urrengo hauteskunde kanpainarako iragarkila. Adios. Adios, zer. Entzungo dugula. Ah, ah, entzungo dugula. <laughs> Kontua da, badakizue, EAJ-ak eh, e gaztelaniazko izena aldatu egin dula, ez? Bai, oen da partido nacional basko, ez? Hori da, lehen partido nacionalista basko, eta orain, hori. Ikusita, euskerazko, zera, bertxio, euskerazko izena, euskerazko deitura, oso zaharkituta ari zela geratzen, jangoiko eta lege zarra, eusko alderdi jeltzalea, eta beste, modernizatu egin dute bai. pixkatitxura. Eta orduan, izen aldatu diote ah, bai. alderdiari. bueno, edo iragarri digute edo guri beintzat esan digute izen aldatuko dutela. Ta jarriko dutela Eusko Guai. Izen modernoa, eh? Eta gazte, eh, hori da. Eh? Gazte jendea pixkat erakartzeko eta izen horrekin iragarkia prest daukate ja, urrengo hauteskundetarako. Hortxe daukago, ezta? Bai. Ar? behar duen Euskadik baldakizu? Barbados, guarde con príncipes ahora aquí. ¡Y mi orgullo se explica! ¡Rafa! ¡Es galería con su verdad! ¡Tú has bajado ¡Orche, e eh! ¡Orche verás! ¡JN! Zera, eh? urengo irabarkia. Zer, bai. alde batetik, eh, ondo, ez? Herrialdeka edo, urkullu igual arabatik, ez? Ah. Riane igual gipuzkoatik, ba, hor, bai, gazte jendearen botoa erakortzeko. Ta bizkai, nere, eta bizkaitik... Nere izango du, Riana balde bada. <laughs> Ta bizkaitik, ah. baina ez dakit, igual bielsa, <laughs> ez? Ez dakit zein. <laughs> Hori oh, begira da. Komantxeruak, kampuan utziko txugu, lasa baina, honekin bueno, gazte jendea pixat karriko dut, ez? Baina, eh, egitazko kuña nahi dut Eh, eh, ba, baina hori esaltzen egitazkoa ba. E, hori daz... <laughs> hori zara, Hau da, hau da, eusko alderdi jeltzaleren benetazko kuña. Prez gaudelako, aurrera begiratzen dugu. Konfiantza, esperientzia eta bizitasuna dugulako, beti gainditzen ditugu momentu gogorrenak. Dakigun moduan eginez, elkarrekin eta onena ematen. Egunero alegintzen garelako, geurea da etorkizuna. Euskadi badagai, EAJ PNV, Euskadiren alde. Hortxe, eta EAJPNV Euskadiren alde kenduta eta oi hartzun irratia jarri eta fenomeno gelitza zen, hori ez? <laughs> Oi hartzun irratia alde... Bai. Azken nean, hain da mestu zea, ez? Euskadiren alde eta bai. auta beste. Bueno, zegeio bueno, dugu. Igual bosketa bat inberko dugu, ez? Edo Eusko Guai, edo EAJaren betiko estiloko. Eusko Guai, Eusko guai. Gazte eh? jendiren artean, horrek, sekulako arrakazta izango du. Edo, mm, bueno, beste, gaz bat esamerru, minio, minua, xileunat. Eh, lehenengo platera aki jongo geha. Bai, bai, bai, bai, kriston gozia torri zaiteta, venga. Venga, ze, zein zen lehenengo platera, hautezkunde emaitzak erreak Mariano Geriakin. Bai, oixa. Venga, haze. Martin, lehenengo platera. Hortxe ba, eh? Lehenengo platera. Hoi da, zizkamizken ondoren, lehenengo platera. Eta hauteskunde kanpainaren ondoren, hauteskundetako emaitzak, ez da? Hoi da, hoi da. Boskatzea jun zian, ginean, eta bar. Eta gero, emaitzak. E, entzungo dugu, oi hartzun irratian, hauteskundeak izan eta biharamonean zer nola eman zenituzten hauteskunden emaitzak? Bai, bai. Badoka guentzutia? Bai, noski. Venga, guazen. Prentxari repaso egiteko ordua jarraian, gaurkoan berria atera du bai. eta bueno, bueno eh, gaurkoan e... Eh, deretan autoz kondizioz bai, bineo mm, ikusten da pixkat e... egunkari bakoitzan koloria, ez? osea, ba, a ber bai. no, bestetan... o... begira da noa ez? Begian, bai, pozik kiengo dina egonatz ke? bai, bai, eh? Bai, bai, espainiako sektore kritiko guztioik, eskubiko guztioik pozpozik no. egon txu, saltoka hor eh? Azken hitzak bereskuratu nahi ditut. Espainiako sektore kritiko eskuindar hoiek, ba, postez egoteko motibo asko izango dituztela, ezta? <clears throat> bai, uste ez. Bai, Espainiako eh, sektore kritiko eskuindar hoiek, La Gaceta, Intereconomía, El Mundo, El Mundo, ABC, ABC La Razón, eta gero ba, etara ekarrita, ba, COPE, eta Antena 3, Bueno, Antena 3, bai. Bai. Eta... Ah, 13 Televisión. Hori, bai, bai. bai. Ah, eta irratietan, adibidez, ba, hoi hartzun irratia. Bai? Ez? Ez esan. Bai, bai, bai. Ah, bai? Nik, eh, asteleneko kronika edo albiste sarrera hori entzun da, nik ondorio izatu dut, ah, bai? zuek ere multzortan zaudetela. Eta esan behar dugu, gure laguna zorion du behar dugu berriz ere, oinatz, gure Mariano. Mariano Arratoi. Gure, ez, Mariano, mendiza bara ez, Mariano Rajoy, eh, gure lagun haundia eta interekonomiak ere, musu handi bat emendikan oinatzen betetikan, eskerrik asko. Zer? <laughs> Zer? Polita, polita, lantzan garrila e, eh, Ez da, ez da broma, eh, minio, geho, geho, geho, pegatzen da Jo, eh, ni azte buru osoa musika hori buru neukidet Azte buru osoan, eh? bueno, zer esan bertzen esan behar nun, zuek, Marian, bueno, zu, urzi, ni? bai, batez ere zu Mariano Rasoiren eh, eh, laguna zehala Miña, mina, miña mina, bai. miña mina, mina, mina, mina, Orduan, nik e, neurtu nahi dut egia dan edo ez, hori? Eta zenbaterainoko adiskidetasuna daukazun Mariano Rajoyrekin. Ah, bai? Ta orduan, nire ametxetako, nire ametxetako bat betekoet, tala? Kontralegiak eta egingo detela. Ah, kontralegiak eta. <laughs> Bai, lehiaketan galderak egiten dituenari, nik egingo dizkiot galderak. Eta galderak izango dira Mariano Rasoireren bizitzari buruzkoak. Errexak izango dira. Girotzeko jarriko du lehiaketaren sarrera hori? Venga. Baita, hau, kendu zehaztu bestela gero burun sartzen eta <laughs> kriston problemak ematen dizkitzea makutxon. <laughs> eta bai, lehiateko. Lehiaketa. Dedikatoiak. Bueno, orche, a ver, venga. Bai, bueno, bide batez esan behar dut, e, iragarki egin dola eta e, aipatu dudan taberna horrek badaukala parte bat e, e, oi hartu ematea. Bueno, ah, vale, vale. <laughs> legiaketa. Mariano Rajoy, nik ingo izut galdera bat, botako izkizut hiru erantzun posible, bai, eta gero, e, soluzioa emateko, hemen presatu dugu zerbait, hola, pixkat, bizitasun pixkat emateko. a ver, venga, bota. Venga, lehenengo galdera, Mariano Rasoiren aitona nortzan, bat, Frankoren aldeko falangista, Bi, errepublikanoa. Iru, inork ez dakiz zein da naitona, baina batzuk uste dute fraga dela. Ez, bigarrena, bigarrena. Errepublikanoa. Bigarrena. Bai. Itxoin, jarri hori eta soluzio emango izuet. Errepublikanoa zan. Eh, bai. jak. Bai. Venga, ez da. Itxoin, esplikatu. Ah, bai. Enrique Rajoy, lelup zeukan izena, eta mila bederatzireun da hogeita mabian Galiziako estatutua idatzizun, Abai. Ah, eta horregatik frankismoak, e, frankismoaren errepresioa jasan zuen. Mila bederatzireun da hogeita maseitik, altxamendua izan zanetik, berrogeita mabira, Santiago de Compostelako Unibertsitateko katedrak enduzioten. Txain, txain, txain. Habe nu jarri nahi, txain, eh? Baina, ze jarri dira, zo? Oh. Ezea, himno derrigo, ez? Bai. Politza, eh? Bai. Bai. Bueno, ze gehiago dugu. Bueno, beste, eh, galdera. beste galdera bat, bai, bai, bai. Mordoxka bat, azkar, askar, ah. azkar, azkar Venga, bigarrena. Rizau. Ze bitxikeria gertatu zitzaion aurtzaroan Mariano Rasoiri. Venga. Bat, Zapatero, Zapatero, Rodríguez Zapateroren eskola berera joan zen. Bi, oso nota txarrak ateratzen zituen. Iru, bizikletan erori eta sortzi hortz hautsi zituen. Hautsi zituen. Mm, Zapateroren eskola hoi, ez, porque Zapatero León da eta bea Galiziekoa, así que ez, hoi fuera. Zein zen? Bigarrena da oso nota txarra kateatzen zitula eta bestea da bizikletan erorikoa e Hombre, eta sortzi. Ignacio Oiartzabalen notak ikusita eh, nik notan esango dut. A ber, a ber, a ber. Alalda. Kale, Zapateroren eskola berera guantzen. Ah, bai! bai! ze honek, aurtsaroren parte bat, ah. Leonen pasazun, Eta juntzen zapateroen eskola berera. Mogen eskola bat izan zen gainera. Mogen eskola bat izan zen bai, bai, bai, bai, bai. Eta e, zuk, batzuk uste dute e, esateko moduz celebre hori e, ba, txikitan gertatutako zerbaiten ondorioa dela eta ez dut lortu datu biografiko hori eskuratzea ah? ez da bizikletan hori izalako bintzat Bueno, beste bat, beste bat. Egin altzun soldadutza aukerak Ez, ez, ez. Bat, ez, bizta txarra zulako. Bi, ez, intxumisoa zelako armada espainiarrak ez zituelako Galiziaren eskubide nazionalak errespetatzen. Oi, seguru ez ez, <laughs> oi, seguru ez ez. Ta iru, bai, intzun. Ez ez, lehenengua. Venga, a ber, erantzuna. <laughs> bai, egintzun. Ah, bai, egintzun. Valentzian egintzun eta bere biografia ofizialean dago, ze zeregin nausi izan zun. Zein. Eskailerak garbitzea. <laughs> Ala dio, eh? Ala dio. <laughs> ah, bai, eh? Se, se, se, se marianorajoicom MarianoRajoy.comen, o... Zan dizut, peperen kobazuloan sartu nahi zela. Ah, koba, bai, bai, bai, bai. Kobazulo bai. mediatiko handa. Ikusi dizut, salvameko ze, eh, bai. bai, bai, bai. Bueno, beste bat. Bai. <clears throat> Emaztea du. Biri, eh, emaz... biri, biri, Ba, Emaztea du. Biri. Eh, ze edabidetan lan egiten zun emazteak Rajoy ezagutu zuenean. Bat, faro de bigon. Bi, Antena 3en 3 oihartzun irratian. <laughs> oihartzun irratian ez. Edo Faro de Vigo edo edo Triste Kanalian. Nik uste mm, El Faro de Vigo, venga ba. Jarriazu. Venga Faro de Vigo? Antena 3en. Antena 3. Es que eh Mariano que tenik ez dugu hortaz hitz egiten. Ah, ja, ja, ja, ya. Esan berra dago, eh, Elvira, Biri. Biri, biri deitzen diotela. Bai. Eta Mariano Rajoy eskondu zela berrogeita bat urterekin, birirekin. Lero ja, Hori da, barne ministro izendatu berritan. Mm. Bai, eta horrek besteak beste, ba, zurrumurro asko ekarri ditu, eta fin. Eta beste zurrumurro batek dio, birik ez dula monkloan bizi nahi. Ah, sonsok eh, etzun bizi nahi, sonsok. Eta Rasoiri galdetu izan diotenean, ez du esan han bizi nahi dula. Esan du hori oendik erabakitzeke daukala. Orduan, litekena da presidentea Moncloara bizitzera jut, ez jutea. Eta zein jongo da Soraya? Ez, bueno, ba, nik jatu dut, han bertan jarri ez dakegu oi jartzen irratiko sukurtxala, ah, ez? Bai, bai, bai, bai. igual txiki xamarra, ez, oi hartzen Igual bai ez. Venga, bai. aurre egingo dugu. Venga, ba. Lehen osan dugu ezkondu intziala. Bai. Bueno, ba, xelebrekeria bat gertatu zen. A ber. Iru aukera. Bat, apaiz anarkista batek ezkondu zitun. Bi, aznar ezkontza bukatuta gero iritsi zen. Iru, fragak lo hartuzun. E, eh, fragak lo, lo hartzia zehose normaltasun. Ah, normaltasun. Ez da xelebrekeria, beraz. Dut. E, apaiz eh, anarkista bat mm, dudana hon ikuste aznar berandu iritsi zela. Apaiz anarkista batek ezkondu zitun. Apai. Eta ez dut datu gehiago eskuratzeko aukerarik izan, baina apaiz anarkista honek honea etorri behar dut elkarrizketa egin behar diogu. Bai, ez? Bueno, bai, haizu, oso gaizkizoaz. Bostetik bakarra asmatu ez. Bueno, miño, haindik angeatzen bat? Bai, haindik beste mordoska bat. Venga. Venga, asko asko. Futbol zaletasunari dagokionez, hauetako zein da egia. Real Madrilekoa da. Bat, Real Madrileko eh. bazkide da. Itxoin, itxoin, itxoin, ah, itxoin. Bi, Pontevedrako bazkide da. Iru, Zeltaren duna da. Lau, Deporren jarraitzailea da. E, deporren jarraitzailea ez da. E, da, e, zea. Real Madrileko bazkidea? Ba ez dakit. Nik dakitena da, dela behintzat, Real Madrileko zale sutxu amorratu Rubalkabarekin oizakaten ustut aman komunian, bilek Real, Ma Real, bai, Real Madrid zaleak direla, bai. bai. Baina hemen galdera da, ea Real Madrileko bazkide dena. Eh? Bazkide, Rajoi, edo Pontevedrako, hombre, bea Galiziarra da. Bai. E, Pontevedrakoa da, orduan igual Pontevedrako... Santiago de Compostela jaio zan, eh? Naiz eta eh, urte batzuk, hiru urterekin edo, ja... Pontevedra da, Zagitzu. Oan bai, ez? El equipo del gobierno, la vergüenza del país. El equipo A. El equipo A. Bueno, nik uste, Pontevedrakoa, venga. Venga, jarri jaso soluzioa. Venga. Laurak dia egia, Abai. Ah, Ta Real Madrileko bazkide, Pontevedrako bazkide, Zeltaren akziodun eta Deporren jarraitzailea. Eta beste xeleberkeri bat bai. daukat. Mariano Rasoiren aitak Mariano izena zuen, eta Mariano Rasoiren seme zaharrenak ere Mariano izena du. Honi deitzen diote Marianin. <laughs> bai, ala, Marianin eta Juanito, bere semeak. Ah, eta bere semea, Marianin, Bartzelonako zalia bai, da. hori banekin. Bai. Hori, hori banekin. Banekin, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Venga, beste gal, oso gaizki, eh, seitik bat. Ez, bi. Bat. Pontevedrakoare bueno, vale, Bale, utziko izut, eh. Karo. Bueno. Bueno, hau, Marianinen omenez. Beti sartu berdia zua, beti. <laughs> Jo, eh. bueno, venga. Hau ez erdia, komantxeroa... Ez, ez, ez. Bueno, a ver, beste, eh. beste galdera bat. Bai, venga, bota. Venga, orain arteko Espainiako presidente guztiek zaletasun bat izan dute eta rasoik ere zaletasun hori dauka. Zein da? Bat, nudismoa. Bi, ele bakarrak dira eta gaztelaniaz bakarrik mintzo dira. Iru, erretzea dute gustuko. Erretziana nik dakit aznarrek erretzen zula, Eh, Rajoyek puruak errezen hori badakit, baino Zapaterok erretzen zuen ez dakit, erregia badakit erretzen dula, baino Zapaterok erretzen zula, hombre, e, gaztelania bakarrik dakite, hori bai, bueno, aznarrek bere ingles... Bai, bai, bai Bueno, eh, nao hortan eta e, erretzian kontua, bi. Bai, no, harri A ver, a ver. <laughs> Bai, ez Erretzea dute gustuko. Ah, bien. Erretzailea dian. Ah, irugarrena, irugarrena. Venga. Estia tanak ele bakarrak izan ze e, Felipe Gonzalezek Frances Piscate edo bazekin. Yo no, no. eta eta aznarren inglesa, bueno, ez dakiz zerdan. Beste bat. Gutxi falta eh? Venga, Ba, Arrascarse denbora. Bai, bai, bai, bai. Mariano Rasoik ez du barkamena eskatu jendeurren ia inoiz. Behin bakarrik eskatu du barkamena. Zergatik? Bat. Martxoaren 11 atentatuen ostean berak eta alderdikideek gezurra esan zutelako. Hori Bi, ez duelako oiartzun irratia entzuten. Hori ez dara. Ta iru, gerrikoa jantzi gabe zera malako, gerrikoa jantzi gabe zijoalako automobilian. Hoi, hoi. Harri? Seguro, seguro hoi dela, porque oiartzun irratia ez entzutea... Ez da barkamena eskatzeko moguko. Ez. Hori da, ez? Gerrikoa jantzi gabe harrapatu zuten bideo batean, atzeko eserlekoan zijoala, eta gero jende aurrean barkamena eskatu zuen. Bai, venga. Bi falta zaizkigu. Venga, askar, askar. Bat, nola kontratatu zuen Soraya Sanz de Santa Maria. Hau da, segurazki Mariano Rasoiren atzetik, Peperen baitan, pertsonarik importantea. Bueno, eta bai. gobernuari begira, ere, eh, e, bai, lendakari bai, orde, presidente orde, izango omen dana. Iru aukera, Sorayak kurrikuluma bidali zion eta kontratatu egin zuten. Bi, gau giroko taberna batean ezagutu zuen, Iru, emaztearen laguna zan. Kurrikulum, kurrikulum. Harri, <laughs> Hori da, ez? Kurrikuluna bidali zuen eta kontratatu egin zuten eta kontua da kurrikuluna bidali zuenean etzela ez peperen afiliatua ez militantea ez da jarraitzailea, ere? Ara? Ara? ze gauzak? Tabi da orain, non da on? Soiaia. Bueno, venga. Azkena. Venga, bai, bai. Nire ustez oso esanguratua. Ba aldaki gallegoz, erantzuna dira, ez daki, badaki, eta irugarna da, intimitatean hitz egiten du. Hori, intimitatean hitz egiten du. Harri. Ez que, izango du. está aquí. No la que es d'aquila. No la que es d'aquila, Ori Ori, ori, es Baño baño Baño, baño, baño, baño, baño, baño Está baino. ya está Bye, bye, bye, bye Bueno, amarretik bost. Bueno. Eh? mango y izut. Bye, bye Bueno, eh, sekzio hau bukatu aurretik gauzatxo bat. Zer da baina? Ah, sorpresa bat. Amorra Mariano Rajoy y el Partido Popular contigo es ¿Sí? ¿Dónde ¿Eh? cátedra es eso? Ah, ¿Vamos ah, a hacerlo? ¿Ya corto un cocharanga? Hau da, Asociación Popular de España en Colombia Bueno, jarri jazu hau fondos, eta botako izkizut Azkar azkar sekzio hau bukatu aurretik Mariano Rajoy kampainan esan ditun esaldi utxalenak A ver Bat Espainiak, Espainiarrak ditu <laughs> Earra hori, eh? <laughs> Earra. Bi. Aldaketak esan nahi du, aldaketa egin behar dala. <laughs> Earra hori, eh? Esaldi utxaletan, hau, kriston, bai. kriston pertsonajea daukau. Iru. Pentsioak diruarekin ordaintzen dira. Eh, hombre. Bai. Hombre, igual mendik aurrea azenariotan, edo? ez dira Ez, ez, ez, Mitin baten hasieran esan dakoa. Hasieran gauza batzuk esango ditut. Takero, beste batzuk esango ditut. <laughs> Hombre, hori logikaz, eh? Eta azkena, niretzako honena, eta seguraski politika ekonomikoaren hildo nagusia markatuko duna, enplegua sortzea ona da enplegua ez duten entzat. <laughs> bueno, ze, hau etzen un ezagutzen, eh? Ez, ez duen ezagutzen, ez eh? Ni ez naiz da Mariano Rasoiren lagun mina Ah, karo Ni bai, ni bai, karo, karo Bueno, eh, ba, ba Venga, bigarren platera Bigarren platera, txin, txin, a ver, eh, argitu ah, merduta eh, Bigarren platera de second plater Zaten den bezala? Bai <laughs> Venga, second plater, bazen Martín, bigarren platera Martín, hortxe, bigarren platera. Bai, abestia, jarri behar diazto fondontikanez? Bai, txoin, Ah, ah, vale, vale, Kontua da, abesti bat entzungo dugu guain, eta abesti horrek sekulako polemika eragindula. dula. Eta guain ja ez naiz hauteskundei buruzari. Hemen, azkenean ikusten dut, Oi beste logika batzuk agintzen dutela eta hemen denak hauteskunde saltzan gauden bitartean, hau xe, hau xe. Ze polemika ekarri duna abesti honek. Ezin da zinetxi oi kanpora bizita que estaba dormida estas noches. Gaur argui jarri dugu, eh. Entzun dut, entzun dut, bai. entzun dut. Bueno, nik beti entzuten dut. Bueno, bueno. Hey, chipidón, todos los días sale el sol, Bongo botrako da taldea, ez da? Eta okrezpan nago katalanak dira. Uste baietz. Eta hemen, oi hartzun sekulako arrakasta idalortzen. Bai, azkenean dian. Batzen nazkatuta, daude pixkat arrakasta horrekin. Bai, zagi zein... zein bai, kontua da, abesti honek oso iritzi kontrajarriak eragin ditula oihartzungo hartzungo entzulen familiaren baitan, ezta? Oso kontrako iritziak. Entzungo ditugu pare bat? Venga, ba. Oazen. Eskatu nahi nun eh, kanta bat. Bota. Eh, nola da... Eh, modan dago nola... Eh, txipiron. Ai, ah, txipiron. Hori. Vale, eh, vale. Ez dugu ikasi eta ikasi behar dugu. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, asko. Eh, asko. Aitu, kanta hoi ya bizkan no? Ya, nintzen bat beste, ya. Ya, beste katetan dentzuten nahi da bainta. Serio, ez da katet zerre talian kontrata deus, alde, no? <laughs> Bueno, hortxe. Abesti hauek arrisku hori daukate, ez? Bai. Beriala da izu, jo baina bai. gero ateatzen kostatzen zaizu, asko, ezta? Bai. Teperen sintoniaren moduan, ez? <laughs> oi da, oi da, oi da. Bueno, orduan, eh, ez dakit zer ingo dezuen abesti honekin, jarri ingo dezuen, edo ez? Gaur bintzat jarri dezuen. Bai. Bai, ez dakit bai. aurrerantzean ere jartzeko asmoa bai, dezuen. Bai, bai, bai, bai, Bueno, kontua da, hori e, zuek eh, zuen erabakia da, erabaki librea da, eta onartu besteik etzai gau gelditzen, entzule kontua da beste abesti batek edo hobeto esateko beste sintonia batek ere polemika handia eragin zuela oi hartzun irratian bai. eta hoixe badakizu zerta zaina ez ezta okay. Bai. horoskopo dance club buruz aina ez <laughs> Kontua da, horoskopak hasieran bazuela e, sintonia, serio, trascendental eta e, misterio aizea zeukan bat. Eta hori gerora, ba, bihurtu zen horoskopo dance club, ezta? Musika dantzakarri jazuk bai. esatzen bezala, diskoteka estilokoa, eta bar. Bueno, ematen du Oronsko Botans klubek irabazi duela, ez? Bai. Ez, borroka hartan. Bai. <laughs> hori lortuta nik beti bezala arago egin nahi dut. Ah, bai, kerra. Bai. <laughs> eta okurritu zait, eh, erritmoa bizitu eta eh, egin daitekela beste gauza bat. Zer. Eh, horoskopo txokiak. Horoskopo Edo, beto esateko, horoskopo txoki makineroak. Ah. Entzungo dugu nolaeko izango bai. sintonia horoskopo txoki makineroena. Guazen. Bude, ale zase to bude ona dauka, ez? Zer? Itxura ona daukala, bai, ez? Bai. Sintoniak eta, ze, horoskopoa. Dance club. Ta nola izango litzateke horoskopoa, horoskopoa pertsona normalei eh, kontatu ordez? Pojoki. kontatuko balie zeak, gure pojokinak. Aha. Entzungo dugu nolako izango litzateken? Vale, ze ezinezko elkarrezketa, ez? Eh? Ai, hoxe da. Martin Kitxorekin ezinezko elkarrezketa. Hortxe, eh? Ez, ez Bai, eh? entzun ningo Bai, bai. Adiez, eh, e, mamaitasun erdalaztiu alain darak tingo duzun, baita laguntasun erdekiko eren. Eh, Kontxo, mil esker, potxotina. E, eh, ekonomia dago kikionez, ez de hartat izan guztu, hau ah, da, prosistirik urtxiki bala jasasoko duzu, zerbait eta dutxiko duzu, eta gordetara zen nun dibua, ba, horretan gastatu berko zu. Oh, gaixo, ah! Erretzaila bat inbagatara, gogoratu osasunat, ez dizu bapate ondo leitekena naik eta inbeste erretzia. Nista bintzatu ere! eta oro, e, argiago izan behar eta zure bikotearekin, bestela iztio ondileak izan hau zute. Horren beldur nintzen. nahi dago kionez, tentsioz beretik eta zaude, ba, eta hobena kirola baita zu, tentsio guzti horiek, ba, askartzeko eta botatzeko. Edarki! begiak itxiko ditut orduan. Ederki, begiak itxiko ditut orduan. zoazte, e, txialan arazo bat ez dugu ikotuzu, tolerantzia goa gara izan, eta okeraman beste ere egitze egiteko, ez dutzen bete pizu dutzen. Eh? Mentalki eta fisiko ki, dituzten momentu honen egin anabakitzen zara. Baina arriskuan gaude orain dit. Leo, aspaldi izan dugun bezala, maitasun kontutan energizabiltza, Nion, burua maitasun kontuta makaleak Ta ikusi berzu behiak iriki ez dela bakarrikan maitasun kontuan hartu Hori da bai, bizkor pentsatzea. Sormen handiak eta horrek lanian asko barriroko ditu. Horrek ez du zentzurik. Zailatu gehiago deskantzaten. Eh? eta zer zuen gehiago ditu Zeharitzara horatzean potiokitzen ez <laughs> ez da, ez Bueno, no, listo. Bukatu da zego gure arrasten ondutako horoskopua eta horrein ba, musika pixkat. Da, gantzara gara gara pixkat, eh? Hau, zirititek, du, gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara Hortxe, eh? Sinadurak biltzen hasiko naiz, Zerte. leno haipatu ditudan taberna batzutan, ez? Horoskopo txokia, horoskopo txoki makineroak vale. jartzeko, vale. ez? Vale. Ez? Bai, bueno, bueno, bueno. Bai. Mendi mucho bat, alas neri, edo potxokinari <laughs> Eta neri ere bai, zeri Eta zuri ere bai, bai, zuri ere bai, bai, eta zuri bai. Muxuak, danei, oñatzi ere ah. bai, eta besarkadak akina. Maite zaituztegu, eh Maite zaituztegu Maite zaituztegu albiol, eh Erria zurekin albiol Bai <laughs> Bueno, ba Postrera, ez da? Bai, guazen Venga, ba Venga, ba Martin, postria! Hortxe, postria. Postrian, sesan dugu, krema katalana edo iriazabalgo gazta aukeran. Bueno, baina hemen gauza bitxi bat gert, gertatu zitzaigun, ez? Bai, hori da. Postrelako beti ah. ditugu izpide telefono konpainiak ez dutelako euskeraz eh, behar bezalako tratua ematen, ez? Baino, euskeraz ez eta katalanez? Bai, eta gaur beste buelta bat eman diogo, beti aiga bueltaka eta bueltaka. Orduan, e, eh, oain arte kritikatu gehiagutugu, buruzain naiz, Orange, Vodafone, eta eta gaurkoan, jaztelen txanda. Jaztelen. Orduan, beste buelta bat emate hortan, bidei egin ditugu ez bat, baizik eta bi. Bata, Euskaldun batek egin du, altzibarko imanolek. <laughs> Ara, jaztelera deitu du, eta e, bere helburu bakarra zan, jazteleko batekin euskara zaritzea. Bai, eta beste deia... E, Gironako urtzi puiolek egin du. Xabie... <laughs> Xabie González. Ah, tatuak ah. ah, aizki pasadizki date, orduan, bai. nola esan dezu? Xabie González. González. Bai. Ba, Gironakoa da, ez? Bai, bai. Gironakoa. Eta ark ah, katalanez deitu du. Eta haren helburua zan, jazteleko norbaitekin, katalanez aritzea. Eta? Eta? Lortu aldu gukur helburua. Zeinek lortuko zuen helburua lehenago, Euskaldunak edo Katalanak? Entzungo dugu Euskal... Euskaldunaren deiaren aurreneko zatia? Venga, guaz. Venga. El servicio móvil de Aztel, el gratis por haberse comunicado con nosotros, mi nombre es... ¿Con quién tengo el gusto hablar? Eh, Kaixo, eh, ¿badago horre eh, Euskaldunik? Mm, eh, castellano, por favor. Eh, este estudia atenditzen euskeraz. Es que euskera yo no lo conozco, caballero. Eh, este pertsona bat? Vale, un momentito, por favor. Vale, eskerrik como... Bueno, uste dut telefono kompainien eh, mm. hilo musikalare aztertuko bai, dugu. Eh? Bai, <laughs> bai, hori egun batean ere aztertuko dugu sakon. Kontua, tonoa izan hm, mm, ez dakiz kaballero, eh? ja izea, ja pixkat molestatzen, eh? zu beste aldean zauden horrek, ez dakipa, eh? bueno, kontua da, beste norabait bideratu bai. gintuela eta deiaren jarraipena jarriko dugu. Caballero. Bai, esan. Eh, solo, solo conocemos el castellano en esta plataforma. Estaba buscando. Vale, lo único que puedo hacer es pasarle a atención al cliente si quiere, si no, si no tiene otra forma de comunicarse. Vale, vale. Muy bien, pues por favor, mantenga esa espera. Vale, se casque. Or, ¿tasé? Semat, semat itxoen genuen. Bai, hor dezente itxoen genuen, ez bai. da? Ez tegu hilo musikal zea hori guztia, ari musikal hori guztia jarri, ze, eh, oso aspergarria da, eta gaina oso musika zeak, dira, ez? Tirin, ez? tirin. Hau ez batek kutsakorrak, eta? Adibidez, berria karira, deitzen zu, benito lertxundi. Bai, baina karai batean zuta gar, <laughs> jode, horrek ja jartzen bueno, zintun. Bueno, baina euskeraz. Bai, bai, bai, bai. Tirin, tirin. Bueno, orduan, azkenean, ez dakit, eh, bezero atenditzeko beste telefono batera e, desbideratu zigun deia, eta han lortu genun beste batekin hitz egitea. Ea, zer lortu zon? honek. Bienvenido con el departamento comercial de Yacel, atiende... ¿Con quién tengo gusto de hablar? Eh, badago norbait euskaraz atenditzen duena? Disculpe? Euskara? Posible da euskaraz hitz egitea? Un segundo, por favor. Vale, eskerrik asko. Disculpe, no, no tenemos, eh, no entiendo el euskera. Beste pertsona bat, euskalduna dena? Posible da beste eh. pertsona batekin euskera zitze egitea, langile euskaldunik badaukazue? Eh? Disculpa, es que no lo entiendo. Si me está preguntando que creo que ese es así, el si hay departamento para euskera, es que no lo tenemos disponible. Ah, se pena es. ¿eh? Lo siento mucho, ¿le puedo ayudar? Eh, es, eh, está un caso de Euskaldunik, ¿eh? ¿Disculpa? No, está Euskara, es, está posible Euskara. No, no es posible. No tenemos departamento de euskera. Vale, vale, ze pena, eh. Bueno, eskarrik asko, agur. Adiós, hasta luego. Hortxe. Hortxe, ze pena. Zenbat bezero galduko ditut jaztelek euskerazko departamenturik ez datik? Euskerakoa ez, baina... Euskerakoa ez, baina oain euskeraz zero, zero patatero ez dutelako ez erain, baina katalanez zertxo bait bai ez? Zertxo bait. Entzungo dugu? Bienvenido al departamento de ventas móvil Yacer. Mi nombre es. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, muy buen día. Volgues el el vostre servicio en català, sisplau? plau? Un momentito, por favor, caballero, no me cuelgue. Eh? Jarrera oso bestelakoa da. Bai. Lasai. Ez, ez eten, segitun jarriko izut. Ta bestia berriz da, jo, está aquí ser caballero, lata ematen bezala. Ez? bueno. Tonua ja oso desberdina da, baina emaitzari erreparatuko código, ea. Caballero, disculpe, si me puede facilitar un número de contacto para que un compañero se pueda comunicar con usted. Hola? En catalán, disculpe la espera. En si sí, Eh, no, le preguntaba si me podía indicar un número de contacto para que un compañero se pueda comunicar con usted. ¿Sería posible? ¿Disponen de un departamento de catalán? Se van a comunicar con ustedes, caballero, si nos indica un número de contacto, por favor. Muchas gracias, eh. Ser, oin ser. Oin ser. Oin ser. Ez genuen eman telefonoa. ¿ah? Ez, ez genuen eman telefonoa. Bueno, Xavier gonzález ez eh, genuen eman telefonoa. Oh, yeah, oh, yeah. Baina, frogatu dugu, desberdin, eh, tratu desberdina oso bestelako tratua dutela katalanarekin euskiraren alden. Euskaldunaren aldean, ¿está? Bai. Euskaldunari ez diote ez derreman. Zero patatero. Eta katalanari behintzat agindu diore telefonoz deituko diotela. Eta pentsatu nahiko nuke telefonoz katalan ez deituko ziotela. Nik, eh, nik uste baietz. Ez? Nik uste baietz. Orduan, ez dakit eh, jokatu izan dute ez, Euskal Selekzioak eh, Kataluniako Selekzioaren kontra. Hemen emaitza garria da. Euskera, Euskaldunek zero, katalanek bat. Buen. Baia ez da ez? Bueno. Ba, bukatzeko ordua iritsi zaigu, ez? Horri bai. ikusten zaitut zea ordenadorea aurrean eta ez tiazu ezer prestatu bukaerarako, ez? Eh, ez. Ah, ez, ez, ez, ez, ez, ez, beste sorpresa bat edo zen lokala. Bueno, bukaera beti abesti bat jartzen dugu. Bai. Eta beti jartzen dugu saioaren edukia laburbiltzen duen abesti bat. Eta gaurkoan, aukeratu dut, abesti bat, Defcon 2 talde matrildarrarena, eta bai. izenburua da, garaipena. Garaipena. Zergatik, lehenengo eta behin, demostratu degulako Defcon 2ek euskera departamentua badaukala <laughs> eta bestia euskeraz egin dula, eh? eh ez daukan euskera departamenturik beintzat badauka. Eta hiru eta bigarren arrazoia da asko gustatu zaidalako letra eta oso aproposa irutzen zaidalako letra hau ona ekartzea eh Espainia mailan ze panorama politiko gelitu zaigun kontun hartuta. Begira zer dioen letrak. Nebelimaztu badaukago abestia entzuten astea pixkat, ez? Venga. Beda, momentu batean dio, nere lan bakarra da manifestatzea, arrautzak botatzen, egurkadak hartzeko ondo prestatuta, ubi ezagutzen dut etxea baino hobeto, pankartak egin gero denak puskatzeko, piloten ubeldura bilduma bat daukat. Ta gero esaten du, baina malko artean lortzen da garaipena. Borrokan zapaltzeko lau urteren ondoren, nazkatzen hasi gara bataila galtzen, baina malkoen artean lortzen da garaipena. Hm, hm. Zer izango da hori? Zer izango da hori? Auskal, ah, bueno, entzungo dugu? Bai, entzun aldo Baina marko artean lortzen da Garaipena Bueno, Martin Kitxo, eskerrik asko. Utzi abestia bukaer arte, eh? Bezatutan, eh? Zentsura gatik eten iten en fin, en fin. Eskerrik asko, Martin. Eta... Zuei, eskerrak. A ber, e, eh, ustu pentsatu azula urrengo saioko... Urrengo saioko gauza batzuk e, eh, presatu dauzkat. Esan beharra dago, hemendik bi astera jai izango danez urrengo saioa abenduren amabostean egingo degula, eta gero, abenduren hogeita beratzean egingo degula saio berezi bat urteko... Perlak. Eh, urteko arribitxiekin. Eh. Hore Ba, eskerrik asko, Martin. Eskerrik asko zuei, toki, hau, e, eh, gatik, eta kontuan hartu, Monkloa jauregian libre gelitzen baldin da, ba, ni presna da, hola, hango vale. sukurtzalera juteko. Vale. <laughs> Eno, agur, oi hartzun Martin Kitxo!